redu je komentar devetog hadisa. Zadnji smo puta radili komentar sedmog i osmog hadisa. Deveti nam hadis prenosi plemeniti ashab Ebu Hureyre radijallahu ta'ala. Pa se kaže An Ebi Hureyrete Abdirrahman ibn Sahr الدوسي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأت منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على واختلافهم على أنبيائهم Dakle, prenosi se od Ebu Horeire, Abdurrahmana ibn Sahra, Eddausija, radijallahu an, je rekao, čuo sam Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wasallame da kaže ono što sam vam zabranio toga se klonite ono što sam vam zabranio toga se klonite ostavite po strani ne primičite se tome a ono što sam vam naredio radite koliko ste u mogućnosti ono što sam vam zabranio, toga se klonite u potpunosti, ostavite po strani, ne primičite se tome. A ono što sam vam naredio, radite koliko ste u mogućnosti. Jer u istinu, jer u istinu oni koji su bili prije vas, uništeni su zbog mnogobrojnih pitanja, i njihovog razilaženja sa svojim vjerovjesnicima. Jer doista oni koji su bili prije vas uništeni su zbog mnogobrojnih pitanja i razilaženja sa svojim vjerovjesnicima. Ovaj hadis bilježe Buharija i Muslim do duše s različitim lancima prenosilaca, ali na kraju od Ebu Hureyre. Buharija, Muslim, zatim imam Ahmed ibn Hibban ibn Huzeyme Begavi Bejheqi Ebu Jala i mnogi, mnogi drugi uglavnom tekst hadisa riječi Allahov poslanika alaihi salatu sam zabilježu su i Bukhari i Muslim ovaj hadis ima svoj povod čuli ste kaže poslanik alaihi salatu ono što sam vam zabranio, toga se klonite, što sam vam naredio, radite koliko ste u mogućnosti, jer doista oni koji su bili prije vas uništeni su zbog mnogobrojnih pitanja i razilaženja sa svojim vjerovjesnicima. Ovde se spominje da su raniji postavljali mnogo pitanja poslanik, svojim poslanicima i posle se razilazili. Kada bi čuli odgovor, ne bi postupali po tim odgovorima. Tako dakle da i ovaj hadis ima sličan povod da su postavili pitanje, poslanik odgovorio, a nisu trebali da postavljaju ta pitanja. Zato je poslanik Alihi sallatu wasalam na kraju ovog hadisa spomenuo, ranije su postavljali pitanja i to se nisu slijedili dobivene odgovore. Ovaj hadis dakle ima povod. Koji je bio povod? U citatu kod imama muslima se spominje Kaže Abu Hurajra radijallahu ta'ala kako prenosi od njega Muhammed ibn Zijad, Allahu poslanik alihi salatu sam držao nam je hutbu. Pa je rekao, o ljudi, doista vam je Allah propisao hadž pa ga obavljajte. Pa obavljajte hadž Nakon toga ustao je jedan čovjek i rekao, efi kulli am, ja Rasulullah, je li svake godine Allahov poslanik Kaže poslanik alihi salacom, Allah vam je propisao hađ, stavio u obavezu, pa obavljajte hađ, obavite hađ. Ustaje čovjek i kaže, je li svake godine Allahu poslaniče? Pa šuti. Poslanik šuti. Čovjek ponovo kaže, je li svake godine da obavimo hađ Allahu poslaniče? Poslanik šuti. Treći puta kaže, Allahu poslaniče, je li svake godine trebamo obaviti hađ? Nakon toga poslanik Alihi Salatom kaže da sam rekao da, onda bi on to bilo obaveza svake godine. A vi ne biste bili u mogućnosti. Nemojte pitati ono što ne možete. Ha? Pa kaže da sam rekao da, u hadisu stoji, bilo bi vam obavezno, a vi to ne biste bili u mogućnosti. Zatim je rekao, ne pitajte me za ono što sam vam prešutio. Ono što nisam rekao, što sam prešutio, ne pitajte me jer su doista oni koji su bili prije vas uništeni zbog njihovih pitanja, a zatim razilaženja sa svojim vjerovjesnicima. Ono što vam naredim, radite koliko ste u mogućnosti, ono što vam zabranim, tome se, tome se ne primičite. Dakle, to je citat kod imama muslima gdje se spominje povod izricana ovog hadisa. Šta je bio povod? Pa je došao čovjek i pitao je li trebamo svake godine, je li nam obaveza svake godine obavljati hađe? Poslanik Alihi Salocom to nije rekao i poznato nam je da je obaveza obaviti jedan put hađ u svome životu. A kaže da sam rekao da svake godine to bi onda postalo obaveza. Jer poslanik Alihi Salocom propisuje isto kao i Allah. Dakle, ono što poslanik naredi to isto kao što je i naredio Allah subhanahu wa ta'ala. Dakle, to je bio povod ovoga hadisa. Tema hadisa. Hadis govori o obaveznosti pokoravanja Allahovom poslaniku alihi salatu wasalam onome što naredi i zabrani. I također hadis nam govori da ne treba mnogo zapitkivati ono što nam se kaže, da se toga prihvatimo. Svejedno, bilo nam naređeno ili zabranjeno. Nemojmo detaljisati. Ono što nam je rečeno, tako postupimo nemojmo još tražiti pa možda nam se još dodatno nešto propiše i kaže eh moraš i to, eh moraš i to pa da nam onda bude teško i zbog toga da ostavimo u propisu cijelosti. Onako kako nam se kaže, tako obavimo. I također hadis govori o razlogu stradanja prethodnih naroda. Hadis govori o razlogu stradanja prethodnih naroda, da su oni stradali zbog toga što su mnogo zapitkivali svoje vjerovjesnike, kada bi dobili odgovor, ne bi radili po tome. I poznato nam je iz Korana brojni primjeri. O značaju ovog hadisa kaže Ebu Dawud, poznati komentator i poznati učenjak hadisa, ali tako, koji ima svoj sunen, Sivistani, Ebu Dauda Sivistani, ima dakle drugi Ebu Dauda, Tajalis, je tako? Pa kaže da islamsko pravo se gradi na pet hadisa, jedan od tih pet hadisa jeste, jeste i ovaj hadis. I kaže imam nevi također, ovaj hadis je sve obuhvatan, obuhvata svaku naredbu i svaku zabranu. Ono što sam zabranio, toga se ostavite. Kako treba postupati sprem svih zabrana na ovakav način. Ono što sam naredio, radite koliko ste u mogućnosti. Čuli smo, prenoslac ovog hadisa je Ebu, Ebu Horeire radijallahu ta'ala, ashab koji se najčešće prenos, spominje kao jeli, ashab koji prenosi hadise. Najčešće možemo naići na njegovo ime. Prenosi se od Ebu Horeire da je poslanik Ali Isalzom rekao tako, od Ebu Horeire se prenosi slično. Često se spominje Ebu Horeire. Pa da vidimo ko je Ebu Horeire. Imam Nevevi je rekao od Ebu Horeire Abdurrahmana ibn Sahra. Pa dakle, poznat je po svome nadimku Ebu Hureyre. I to često, jer tako ovdje, evo sada saznajemo da mu je ime Abdurrahman ibn Sahr. Možda niste ranije čuli, jel tako? Čuli ste samo Ebu Hureyre, Ebu Hureyre, Rijetko se čuje njegovo ime. Kako mu je bilo doista, doista ime? Poznat je dakle po svome nadimku Ebu Hureyre, kojeg je dobio i kojeg je nosio još iz predislamskog perioda. Dakle, prije poslanika alihi salatu sam, nosio je taj nadimak. Sam on Ebu Horeire spominje kako ga je dobio. Odakle mu taj nadimak? Mnogi od njega prenose imam Hakim, Tirmizi, jeli svoje rivajete, svoje citate. Pa kaže, prozvan sam Ebu Horeire zbog toga što dok sam bio pastir i čuvao stoku, ovo bilježi imam Hakim, našao divlje mačiće, Hirratun, na arapskom jeziku je mačka. Hirratun mačka. A hureire je deminutiv od hirra, umanjeno. Mačkica. Pa kaže, našao sam divlje mačiće i stavio ih u svoju rukav. Natrpao ih u svoj rukav, pa kada sam, sam se vratio svojoj porodici, kad sam došao u kući, vratio se kući, čuli su se glasovi mačića. Pitao su šta je to, šta se to čuje, pa je odgovorio ovo su mačići koje sam našao pa su mu rekli ti si otac ti si Ebu Hureyre ti si otac mačkice ha, ti si otac mačkice tako je bilo prevedeno ti si Ebu Hureyre pa kaže od tada me prati ovaj, ovaj nadimak od tada me prati ovaj nadimak i sličan rivajac spomenuo imam, imam tirmizi uglavnom dakle kažu da taj nadimak dolazi prije islama Ovdje se spominje da su rekli, kada su ga upitali, šta se to čuje, kakvi su to glasovi, o Abdušems. Bilo mu je ime Abdušems prije Islama. Prije nego li je primio Islam, bilo mu je ime Abdušems. To znači rob sunca. Abdušems to znači rob sunca. Kada je primio Islam, Allahu poslanik alaihi salatu sam je promijenio ime što je bila praksa poslanika alaihi salacom, jer nema robovanja osim Allahu, ne može biti rob sunca. Vjerovjesnik Alihi salatu sam promijenio moje ime. Islamski učenjaci razilaze kojemu je doista bilo ime. Čak spominju 30 imena. Većina je, dakle, mišljenja da mu je ime Abdurrahman. Da mu je poslanik Alihi salatu sam predio ime sa Abdušems na Abdurrahman. Ima neki koji kažu Abdullah, međutim većina kažu da je Abdurrahman. A da mu je ocu bilo ime Sahr. Čuli ste od Ebu Hureyre Abdurrahmana ibn Sahra ed Deusija. Dakle, poticao je iz plemena Deus. Kada je primio islam? Primio je islam, razilaze se, da li prije bitke na Hajberu ili poslije bitke na Hajberu. Uglavnom, dakle, sedme godine po Hidžeri prije bitke na Hajberu ili posle bitke na Hajberu razlog njegovog primanja Islama. Ko je bio povod njegovog primanja Islama bio je Tufail ibn Amir. Tufail ibn Amir, čovjek koji je došao u Meku, kojeg su Mekelije upozoravale na poslanika alihi salatu wasalam, da zavodi ljude, a on je bio poznat insan, bio je pjesnik, bio je jeli, učen čovjek u toj oblasti, pa su mu rekli stavi vatu u uši, nemoj da ga slušaš, obmanut te odma, opsihrit te svojim riječima, pa bi odlazio kod Kabe tako sa vatom u ušima i gledao poslanika Ali Salucom kako nešto govori, gledao ga je, nije čuo, da bi na kraju sebi rekao, Tufele, pa ti si razuman čovjek, ti si učen čovjek u tim stvarima, možeš razabrati, ako bude dobro, zašto da se ne okoristiš, ako bude zlo, pa ako bude loše, ne prihvati. Pa je izvadio. I čim je poslušao poslanika, ali salacom, zalipilo se srce za njegov govor. Pratio ga do kuće i rekao, prenesi mi čemu pozivaš, u šta pozivaš, dostavio mu i primio islam. Nakon toga rekao je Tufail ibn Amir, pošalji me mome narodu da pozivam svoj narod. Za ibretel, tako nije mnogo čuo, čuo je nešto malo od islama i kaže pošalji me mome narodu da ga pozivam. Pa je išao, pozivao, vraćao se poslaniku Arihi Salucam, tražio da dovi za njegov narod, zatim odlazio, pozivao, pozivao, pozivao i jedan od onih koji su prihvatili povodom njega, sebebom njega, islam je bio i Ebu, Ebu Hureyre radijallahu ta'ala. Thank Tada je, kažu, imao 30 godina, oko 30 godina, kada je primio islam Ebu Hureyre. On je ashab koji prenosi usmeno najveći broj hadisa od Allaha od poslanika alihi salopsan. Ashab koji prenosi najviše hadisa usmeno, dakle koji nije pisao, već je zapamtio, prenosio. Pojedini drugi ashabi prenose više hadisa od njega, ali su pisali poput Abdullaha ibn Amra ibn al-Asa, koji je pisao, dok Ebu Hurere je najviše zapamtio. Spominje se u knjigama hadijske terminologije, kada se govori o hadisima i prenosiocima i slično, da je zapamtio 5374 hadisa poslaninka alihi salucam, da prenosi toliko 5374 hadisa. Što se tiče drugih ashaba koji su pamtili, nećete naći ni približan broj. Imali smo, jeli, Abdullah ibn Umara Aishu radijallahu anhuma, dakle nije ni blizu tog broja. Kaže Imam Buharija, od njega je prenosilo hadis 800 ljudi, pa i više. Dakle, imao je više od 800 učenika. U ibadetu je također bio primjer drugima, u ibadetu kao i u znanju bio je primjer drugima. Pa je znao cijelu noć podijeliti sa svojim ukućanima na tri dijela. Dakle, imao je ženu i sluškinju, slugu. Pa bi on klanjao prvi, prvu trećinu noći, zatim bi budio svoju ženu, ona bi klanjala drugu trećinu noći, zatim bi ona budila slugu, on bi klanjao treću trećinu noći kako kaže Ebu Osman, nehdi tako da se u njegovoj kući svaku noć klanjalo. Od početka noći do kraja noći. Njih troje podijelili bi noć na tri dijela. Ebu Horeira radijallahu ta'ala klanjao bi prvu trećinu, žena drugu trećinu, sluga tre, treću trećinu. <clears throat> I Ebu Horeire sam govori o tome kada kaže ja sam podijelio noć na tri dijela, govori o sebi pa trećinu spavam, trećinu provodim u noćnom namazu i treću trećinu ponavljam hadise Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam. Ono što nam je poznato, nailazili smo na taj detalj, kaže, govorio je samo o sebi, ja tražim oprosta od Allaha i kajem se Allahu svaki dan 12.000 puta. Govorio bi, subhanallah, estagfirullah 12.000 puta svaki dan. Govorio je, ja sam bio rob, pa me Allah oslobodio robstva, sad ja hoću da se otkupim od Allaha. Pa je svaki dan govorio 12.000 puta Subhanallah, Astagfirullah, Subhanallah, Astagfirullah, Otubu ilih. Umro je u Medini 59. godine po Hidžri u svojoj 78. godini života i ukopan je u mezarju Bekija. Da Allah džel bude zadovoljan s njim i sa svima sahabima i svima nama. <clears throat> Umro je 59. godine po Hidžri u svojoj 78. godini života. 78 godina je, dakle, kažu, od prilike živio. Dakle, ovaj hadis nam govori obuhvatanje i govori kako da se obhodimo sprem naredbi i zabrana Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam. Ono što nam naredi, da to radimo koliko smo u mogućnosti, ono što nam zabrani, da se toga klonimo maksimalno. Da se tome ne primićemo. Da mnogo ne detaljišemo. Što nazivimo zabranjeno je tako, tako, tako, ne detaljišemo, ne pitamo, ne zapitkujemo, već da se toga klonimo. Što nam je naredio? Da radimo koliko smo u mogućnosti. Svako od nas zna svoje mogućnosti. I ono što nam je naređeno ne mora značiti da nam je da su naše mogućnosti, jel tako normalno razlikujemo se jedan od drugoga, nisu nam iste mogućnosti, neko može uraditi više od tog propisa, neko može uraditi manje, ali koliko je čovjek u mogućnosti. To znači dakle da čovjek iscrpi svoje mogućnosti, mnogi se pravdaju kuranskom kuranskim ajetom la yukallifullahu nafsan illa wusaha Allah ne preopterećuje čovjeka preko njegove mogućnosti i to kaže odmah u startu odmah u startu kaže Allah ne opterećuje čovjeka preko njegove mogućnosti pa nisi ni vidio svoje mogućnosti nisi ni preispitao svoje mogućnosti koliko možeš ovo je naprotiv dokaz protiv čovjeka da treba da radi maksimalno koliko je doista u mogućnosti kada ne bude mogao onda kaže ja ovoliko mogu, dalje ne mogu. Dalje te Allah sigurno, sigurno i ne duži. Pa dakle iz ovoga hadisa nekoliko poruka i pouka za sve nas. Dakle vidimo iz hadisa da je obaveza klonuti se svega onoga što zabrani Allah. Što zabrani Allahov poslanika alihi salatu sam ukoliko je to strogo zabranjeno, ukoliko je to haram. Dakle, imamo naredbu koja je zabrana, koja je strogo zabranjena i zabrana koja je pokuđena, je tako, kerahet, što se kaže, kerahijet, ono što je pokuđeno. Ovdje je riječ o zabrani, strogoj zabrani. Ono što je strogo zabranjeno, tome se ne smije nikako približavati. Kako je rekao fečteni bu, džembije strana, araškom jeziku. Ovdje kaže fečteni bu, ostavite po strani skroz. Ne primičite se, tome. Dakle, ono što je strogo zabranjeno, ne može se malo raditi, malo ostati, malo raditi, malo ostati. Ne smije se nikako raditi. I to je pravilo. Ono što je zabranjeno u islamu, tome se ne primiči. I tome se daje prednost. Imaš, dakle, ispred sebe nešto što je zabranjeno, nešto što je naređeno. Ostavi se u cijelosti onoga što je zabranjeno, koliko možeš vratiti ono što je što je naređeno. Zatim druga je li poruka iz ovoga hadisa da ono što nam naredi poslanika alihi salavcam strogo ili Allah dželovala prije svega naredi strogo, pa radimo, iscrpimo svoje mogućnosti koliko možemo doista. Dakle ono što naredi, što je fard, što je fard, ono što je lijepo, ono što je preporučeno, to treba kasnije da dođe. Ako možeš nakon što iscrpiš svoje mogućnosti onome što je farz, što je obaveza i postigneš, alhamdulillah, onda idi dalje. Nemoj raditi nešto što je lijepo, što je preporučeno, a zapostavljati, zapostavljati fardove. Zatim iz ovoga hadisa vidimo da čovjek nije dužan raditi ono što nije doista u njegovoj mogućnosti. Iz toga se vidi ljepota i jednostavnost naše vjere. Ono što doista nisi u mogućnosti, to i ne radiš onaj koji je bolestan ne može da klanja stojeći, ne klanja stojeći. Njegov namaz će biti ispravan. Njegove mogućnosti su te, može da obavi namaz, obavlja ga sjedeći. Ali zbog toga što obavlja sjedeći, što može na takav način jedino da obavi namaz, to ne znači da treba ostaviti namaz. Ne. Evo kažu odmah, naši stari kažu i drugi koji ne drže se toliko vjere, kažu nisam ja u mogućnosti da klanjam i gotovo. Odmah u startu kaže, ne, klanjaš onoliko koliko možeš. Ako ne možeš uraditi sve, ne znači da trebaš ostaviti sve, već radiš ono koliko možeš. I Allah će te za to nagraditi kao da si u cijelosti, jel tako? Došle su brojne olakšice u našoj vjeri s kojima ne manjka vjera. Allah nam je propisao olakšice, koje ako radimo, vjera je i dalje potpuna. Ne znači dakle da je vjera manjkava ako posegne za tim olakšćama. Ako spajaš namaze, ako kratiš namaze, i dalje namaz isti, ispravan. Ako potireš mes po mestvama, i dalje je abdest ispravan. Nije ništa manjkavo. Da kaže se, ako opereš noge, abdest je vredniji od abdesta prilikom kojeg potireš po mestvama. Isto je to. Isto je to. Dakle, razlika između Allaha i olakšica u dini islamu i onoga što mi ko biva sebi olakšavamo u vjeri. Mi kada olakšavamo, mi u potpunosti ostavimo sve. Dok Allah je propisao olakšicu sa kojima ostaje i dalje potpunost, potpunost vjeri. Dakle, vidimo iz ovoga jednostavnost naše, naše vjere. Zatim, dakle, ovaj bitan zaključak, ko nije u mogućnosti ispuniti u cijelosti određeni propis, ispunit će ga onako kako može. Ko nije u mogućnosti ispuniti cijeli propis, neće ga ostaviti, već će ispuniti onako, onako kako može. Pa dakle, najbolji primjer jeste taj primjer namaza. Ko ne može da obavi namaz stojeći, obavit će sjedeći. Ako ne može ne sjedeći, obavit će ležeći. Ako ne može okrenuti se u namazu prema kibli, čak ni ležeći, klanjaće ležeći na leđima. Tako kada se kaže ko ne može stojeći, sjedeći, ko ne može sjedeći, ležeći, misli se na desnom boku. Ne misli se odmah na leđima. Već se misli na desnom boku, da ležiš na desnom boku poput kada se čovjek stavi u kabor, ili tako? Na desnom boku i da si svojim prsima okrenut prema kibli. Tako se klanja ležeći. Međutim, ako ne možeš, to je početno ležeći. Ako ne možeš ni tako, onda kako možeš? O tome je bilo govora kad smo govorili o namazu bolesnika. Zatim, poruka iz ovoga hadisa jeste da čovjek ne treba prekomjerno zapitkivati. I to je naročito bilo zabranjeno dok je objava tekla. Dok je objava tekla. Nije bilo nimalo preporučeno da se zapitkuje o nečemu što Allah nije još objavio. Šuti. Ono što je objavio, radi. Što nije objavio, ne zapitkuje da ne bi došla objava, pa ti posle ne bi mogao to da uradiš. Kako o tome slično govori i Kur'an. Iz hadisa se zaključuje da se čovjek treba zadovoljiti s onim što mu je potrebno. Ono što je potrebno, pojašćeno ti je, rečeno ti je i budi zadovoljan. Ne zapitkuj više. I vidimo dakle da to prekomjerno pitanje, zapitkivanje, počesto dovodi čovjeka u nezgodnu situaciju, pitao sam, hoću li vam poslije moći raditi po svim onim što mi je rečeno. I počesto čovjek i ne bude u mogućnosti, pa onda ostavi. To bio je odgovor, pitao je, rečeno mu, poslije ne radi. Hadi se spominje da je to bio razlog uništenja prethodnih, prethodnih naroda. mm Zatim nekoliko pravila iz ovoga hadisa. Pravilo iz fikha. Osnova u zabrani, kada se nešto zabranjuje, osnova je da je to strogo zabranjeno sve dok ne dođe dokaz da je to pokuđeno. Hm? kada dođe u šerijetskim tekstovima da je nešto zabranjeno. Osnova je da je to strogo zabranjeno sve dok ne dođe dokaz koji ispušta tu zabranu sa stroge na pokuđenu, pokuđenu zabranu. Poput Allah dželovala kaže وَلَا تَقْرَبُ zina Nemojte se približavati bludu. Ne možete reći da je ovo pokuđeno da je blud pokuđen. Blud je strogo zabranjen. Osnova je dakle da je blud strogo, strogo zabranjen. Dočim, kada se kaže da je poslanik alihi salatu wasalam zabranio pijenje stojeći, nalazimo na drugoj strani hadisa da je on također pio stojeći. Ima zabrana, da se ne pije stojeći, doći nailazimo, da je on nekada pio, nailazimo na ashabe, da su oni nekada pili, i čega se zaključuje da ta zabrana nije strogo zabrana. Nije stroga zabrana, već je pokuđena. Već je pokuđena. Zatim, sljedeće pravilo, slično ovome iz fika, jeste ono što se naredi, osnova je da je to strogo naređeno. Sve dok ne dođe dokaz da je to preporučeno. Kada se nešto naređuje, osnova je da je to strogo naređeno. Sve dok ne dođe neki dokaz koji ga spušta na stepen preporučenosti mustahaba, sunneta ili i slično. Kada kaže Allah dželle vala wa qimu sala, i obavljajte namaz. Nije to preporučno. Ako hoćeš, lijepo je da obaviš namaz. To je naredba, stroga naredba. Obavljajte namaz, je li, strogo naređeno. Zatim, pravilo koje smo se dotakli u komentaru, da obaveze spadaju sa nemogućnosti našom. Prestajemo biti obavezni uslijed nemogućnosti jeste obaveza nam je da klanjamo stojeći, međutim nismo u mogućnosti, klanjamo sjedeći. To je pravilo, dakle, ono što nisi u mogućnosti, nisi ni dužan. Ono što nisi u mogućnosti učiniti, nisi ni dužan. Pa dakle, čovjek prestaje biti obavezan uslijed svojih nemogućnosti. Međutim, dakle, te nemogućnosti su ograničene i također obaveze bivaju ograničene. Ne znači dakle da prestaješ biti obavezan u cijelosti, ne, već onoliko koliko nisi u mogućnosti, toliko je li ispada s tebe obaveza. I isto tako naredba. Ono što se naređuje, koliko možeš, radiš ono što ti se naređuje, koliko možeš, koliko možeš radiš. Kako je došlo u hadisu, mesite ono što vam naredim, koliko možete, koliko možete raditi. Došlo je u hadisima i čak u kuranskim ajetima da ono što nam je naređeno nećemo moći sve uraditi. Ono što nam je naređeno, kako kaže Allahov poslanik Ali Hissalovcem, ustrajte na pravom putu budite ustrajni na pravom putu, ali znajte da nećete biti u mogućnosti baš. Zato kaže sedidu u akaribu. Gledajte da budete što je god moguće više i što je god moguće bliže pravom putu. Znači, dešavat će se čovjeku da će posustajati, da će ići naprijed, nazad. Nemoguće, dakle, da čovjek bude stalno nailazi dakle na iskušenja, nailazi na grijehe, čini grijehe, zato kaže gledajte da buže, budete što je god moguće više i što je god moguće bliže. Subhanakallahu wa hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ko ima neko nešto da pita, bojro.